Thank you. շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնալու։ Ոչ թե մեծ հաջմիկ է, այլ արտակարգ զգացում է։ Գուզեի նախ ընդանուր իմաստը դալ, ընդանուր իմաստը ան է, որ միայն չեն կնար ամփոփել ասելով, որ փող պետք է կամ սարք պետք է։ Եվս գազམ་ագերպություն պետք է։ Հիմա որ ունենք գաբաց համագործիչներու հետ գործիքներ, գրնանք գազམ་ագերպության հետ փոխանցել միջազգային հնարավորությունները, այդ հանձնարարությունները, որ գիտական միությունները մեզ ուրեմն գող են, մենք միշտ գործում ենք եւ ուզեմ որ ամեն բան փողի հետ կապված չէ չեն կրներսել որ փող սար փող սար իմաստ չունի պետք է հարկել օրենքները այդ օրենքները, որ գիտական միությունները մեզի կհանցնեն, փաստերով, աբացուցելով, որովհետև բոլոր աշխարհի մեջ բժշկական փորձեր կան։ Փորձեր են գուկան դվյալներ, դվյալները կդառնան փաստ, փաստերը կաբացուցեն գեցվածքը եւ ուղությունը։ Պագելով այս պակակիցը մենք եկանք 8 հոգիով Հասանքոս Իրակի ամսուն 31-ին եւ պիտի մեկնենք ուրբադոր ամսուն 6-ին։ Մինչ այդ ուրեմն պիտի աշխատենք դարտեր տեղեր հիվանդանոց եւ գյուղերու մեջ։ Հիվանդանոցը մենք պիտի աշխատենք մեկատ քիթ գոգորտի վիրապուզն եկել է, եկել է նաեւ ուրոլոգը, շաքարապետի մասնակետը, Թուշկույրը երկու անձեր որ միշտ մանավանդ Սանոսյան Արմանը որ մեր միության փոխնախագահն է, որ ինքը գերտագյուղերի մեջ բուժկույրով եւ կգրանցներ ցուցակները կվերցնենք, հետո ապսպերանքները կփոխանցենք եւ այլն շատ մեծ աշխատանք է այդ բուժկետներու մեջ։ Բուժկետները հետեւյալներն են. Դրումբոնի բուժկետը, Գեդավանը, Շաբաթ, Ղազարահո եւ Շոշ։ Հինգ բուժկետ ունենք որ կվերանորոգենք 3 տարի եղավ, որ գլեցնենք դեղամիջոցներով, իսկ փոս գաշխատին վիրադարա, գաշխատին ռեանիմացիա, ես ռեանիմատոլոգ եմ, ուրեմն գաշխատի իրադարա մեր գոլեգաներուն հետ Գաշխանի ռեանիմացիա եւ մենք բերին գործիքներ, էկո դզանազան եկագեներ եւ այլն ինչ եւ որ գարել մեր գարելիությունների մեջ է, ուրեմն բերում են համագործակցելով մեր հոս գոլեգաներուն հետ եւ առողջապահության նախարարությունին հետ։ Չնայած որ գանա եւ ատուրոց կաբանական կենտրոնը, որ քիչա դեմեն դիգոլակորձունի հա, եւ շատ մեծ հույսեր ունի կաբակային, բայց ուզեի ընդգծել, որ գազագերչականը շատ կարեւոր է։ 100% մեր միություն վերագառուցել երբեմն ընտանիքը վերանորոգենք որպեսի կոնե հանգիստ աշխատին գնային որ պետք է ջուրը գա մեջը պետք է որ կոնե առաջնահերթ դեղերը ունենան նեկանի գործիկ ունենան որպեսի եթե սուր հիվանդությունը լա փուշկույլը դարենած դեղերը դալ առաջին օգնության մինչև որ ռեամոբիլը կա եւ ռեամոբիլը դանե մինչև հիվանդանոց կարևորը իրադիություններում մեջ ցույց տալն է ցինը սովորացնել բայց մեր բժիշկներուն մագարտակ Ալիևը ուսանաբես լավն է։ Պետք է գիտնալ, որ պայմանները այնքան դժվար են, որ պետք է որ միշտ խորին թե ամենալավ ուղղությունը որն է, ամենալավ միջոցը որն է, բայց մենք շատ քող ենք մեր համագործակցությունեն, որովհետև գտնենք, որ միշտ մագարտակը բարձրացնում է։ Օրինակ, եթե ամեն մեկ վիրապուլ օրը 3 հատ վիրահատություն անի, ասել է, որ այս 3 հատ վիրահատությունները միակ միջուժեն դիվանտին, այլ դիդի փախտանեն դարձիկները, ստեղի բժիշկներով, որբեսի որ մենք երտանք, իրեն կարողանան իրենց ուզածը իրենց բաղադրիչներուն հասնին եւ իրենք կարողանան իրենց մագարտակը բարձրացնել։ Այդ է կարևորը։ Կան լավ մասնակիցներ, բայց գրնան ավելի լավ աշխատին, եթե ավելի շփվին կամ ավելի ունենան նոր սարքեր, որտեղ սարքերը կան, որ գտնան ճանալ, սարքեր կան, որ չկա, որ պետք է ուրեմն հայտայտեն։ Դեր ճանաբար կա, բայց մենք շատ կող ենք եւ ուզենք ասել, որ մեր միակ նպատակը ժողովրդին օգնելն է, ուրիշ նպատակ չունի։ Մինակ ժողովուրդն ժողովուրդը, մեր սիրելի եւ արժանի ժողովուրդը պետք է որ մեր առաջին հոգն է, ուրիշ հոգ չունենք, մենակ ժողովրդին նպաստելն է, որ մենք հնարավորնանք, թե ալ պետք է ապսպրանքները հատել, թե ալ պետք է որ ֆինանսավորումը մնալ։ Ֆինանսավորումները գուկան կամ ցերնակներ են, կամ եւս անկին պետ ցերնակներ են, թե այլ բարերարներ են։ Ուրեմն մեր վերադարձին բոլորս այլ բարերար են։ Այսինքն միլիքինի մեջ է, բոլորս այլ կանցանագի մեջ է բջանենք եւ կող դնում ենք։ Պաճկետնակ մեր շուրջերն իսկ չինենք, մեր բարեկամները, մեր հարազատները եւ այլն, որովհետեւ մեզի օգնեն, որովհետեւ մեր կացանակը լեցվի քիչմը, վերջը եթե չի եկել ռումեն ծերնակներ գնանք հարթեստական համերգներ կամ սպորտային գնանք որ փագենք բոլորին հաշիվները։ Պետք է որ ժամանակ գտնանք, գործերից ցկենք, փոխանորդ գտնանք մեր աշխատանքի մեջ, որովհետեւ գարենանք կայ, թե ոչ անհնար է ինքն մեր բաժանումներու բաժնեվարիչը դեռ չենք ցկել, պետք է որ անպայման կամ մեր արցակությունների վրա վերցնենք, կամ գարենանք փոխանորդ գտնանք գտնել։ Իհարկե որ հիմա ավելի հաջող ոս գալիս ենք, բայց պետք է գիտնալ, որ ավելի հաջող գրնանք աշխատել, որտեղ որ եթե հիմա դարին 3 անգամ մենք գալիս ենք, գրնանք նաև 3 անգամ գրգել։ Սել է որ ապսպիրանտները գրնանք հարկել դարին 6 անգամ։ Առաջ մենք դարտերը գազմագերբություններու մեջ նեինք, նույն գործը, նույն աշխատանքը ընելով, մեկը դփագեց, մյուսը փագեց, մենք որոշեցինք, որ ավելի լավ է մենք մեր գազմագերբությունը ստեղծենք, որովհետեւ կարենանք անգախը լալ, բայց մեր աշխատանքը սկսեց առաջին անգամը, որ ես եկել եմ Ղարաբաղ, 80 1999 թվականին էր, որովհետև մինչև հիմա աշխատում ենք հայմետնյությունը, որը ստեղծել ենք 10 տարի առաջ էր, բայց մեր աշխատանքը 30 տարի ի վեր է։